Ba, biztan dena, e, denetan ezautzen ikusten du, zenta, bon, langabezia ekin, Harta ikeldu da parteat, baina bon, badira lanien haidinake, baina salbu solda ez dutenak eta oren guziak behar dienak egiten eh, ez beren baita, ek behinan ez pita eta emaiten, he guziak ortu, eta gero usaian bezala, bon, male uski, eh, presuna bakarrak eh, emaztekiak, eh, beren haur bat, biga, hiru urte guziz bezala. eta horien dako eta guzien dako, bon, espeantxadu, hale, jendek, bon, emain dutela oino gauartian, eh? Bon, batula eunta amar bat presuna egiten dienak guziz. Garaziko hori? Garaziko bakarrik, eh? Ta gero oro konda uh, eh, sartuko gira nik uste uh, eh, oita amar bat mila pairuin uh, neurrian edo hola. Eldu eta eskolegian, eh? eta garazin artian, eh? Hemen eskolde untan, eh? Ta gero oro konda izain dira lau eun bat mila apairu departamendian, eh? Hori, gio bai hona indako eta berzegizataz, eta hori eh, handia dira, eta hor, aize egun mila apairuz goiti emaite dute, eh? urte guziaintzat. Bon, batula egun eta amar bat presuna egiten diena ortze guziz. Garaziko hori? Garaziko bakarrik, eh. eta gero oro konda eh, sartuko gira nik uste eh, hoita amar bat mila apairuin eh, neurrian edo hola. Eldu eta azkar dela. Eh, eh? Ibero eta garazin artian, eh? hemen eskualde eta gero orokonda, izain dira lau bat mila apairu departamendian, eh? Hori, gio bai hona indakota berzegisa eta hori eh, eskual, eskualde handia dira eta hor aize egun mila apairuz goitie maite dute. Eh? Urte guzia intzat. Ba, erretretan iz, eta denbora pasa eh, aldeatetik eta berzegisa mo beti plazera izan dut eta e, eh, nagoetik eh, zerbait laguntza ekerzia. Nier muriari hobekio sein diniz zerbait balio utala hono, erretetan sartutare. Hau den errazu jendek emaiten dute, aize? Ba, ba, ba. Bo, bakar batzu badira, me. Bo, zen oso, ez dute, deia eh, berendak eh, soak eta hori aizina, bo, konpritzeko da, beste remaitia, ez dela errex. Bale, ez ez badira, biziki, azkar remaiten dutenak, eh? ba, ba, ba, ikustuntura iregia, horren bat emuriar, hene saskia antxinio beti autala, e, eh, gauza zehu gara, ez dakit, beste berko du muntatu istante, beste saski bat, ez dut uste hono beste horren baten nako badun askileku untan.